Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Skan raidījums ielūdz Grigors skolu pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā dienā runāsim par tematu dvēsē kopšana, dvēseles kopšana, jeb pastorālās sarunas arī varētu varbūt tā teikt. Un kā parasti iesākusim mūsu raidījumu ar aktualitātēm par to, kas jauns skolā, un kā parasti pēdējā laikā arī dzirdēsiet vienu interviju aptauju ar kādu no skolas studentiem – ar to, kas viņam šajā mācību gadā ir bijis lielākie iegūmi. Pirmdien, pulkstenes desmitos vakarā, skolas kapelā Tezē lūkšana. Otradien, pulkstenes sešos vakarā, skolas kapelā Gregors skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Skolas izlaidums 31. maijā, pulkstens vienos. Skolas prezentācijas nedēļa no 16. līdz 20. jūnijam. Tā ir iespēja uz nedēļu piedzīvot skolas ikdienu, kāda tā ir mācību laikā. Ja vēlaties uzaicināt Gregoras skolas pārstāvjus piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāku informāciju par Gregoras skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Ko tu esi iegūst no šī mācību gada Gregors skolā? Pirmkārt, es domāju, attiecības ar cilvēkiem, Vienkārši iepazīt cilvēku raksturus, citi ir uz iekšvērts, citi uz āru, un, un vienkārši veidot attie attiecības un uh, risināt problēmas. Un tā būtu viena lieta. Un, ļoti vērtīgs jau ir lekcijas, kur nu, tik daudz, tik daudz informācijas un, un gudras lietas tādā īsā laikā. Un vienkārši iedraudzēties ar daudz cilvēkiem, ar ticīgiem, ar tādiem kristiešiem. Tās man tādas svarīgākās. Kam tu ieteiktu mācīties Gregors skolā un kāpēc? To varētu ieteikt jebkuram. Es eh, domāju, visvairāk taisni pa jauniešiem mācīties, bet nu, tā kā tā ir misijas skola, tad nu, mm, es nezinu, tas ir vairāk tā kā, ko Dievs atveda šeit. Bet nu, jauniešiem noteikti būtu ļoti vērtīgi nu, tad, tad pats pamats dzīvē, un atkal vecāku gadu cilvēki, viņiem atkal vairāk tā pieredze un vienkārši tā dzīves procesā jau Dievs ir vadījis, un misijas skola tāda īpaša skola, tur vajag īpaši tādu aicinājumu uz misijas skolu. tev klusumā, mierā un pielūgsmē. Mēs turpinām raidījumu Ielūdz Grigors skolu, un šajā raidījumā mēs turpinām iepriekš iesākto tematu par attiecībām, bet šajā gadījumā runāsim vairāk tieši par to, ko parasti mēdzam apzīmēt ar dvēseļu kopšanu, svešvārdā poimēniku, kādreiz saka arī pastorālo padomdošanu. Tātad runa būs par sarunām, individuālām sarunām, kuras parasti tradicionāli ir pieņemts, ka veids mācītājs, jeb dvēseļu gans, ar kādu no draudzes locekļiem vai cilvēkiem, kas ir vienkārši atnākuši un meklējuši mācītāju palīdzību kādās dzīves jautājumos, taču, lai arī mācītājiem ir savs īpašs aicinājums un īpašas pilnvaras, taču nenoliedzami, ka mēs katrs kristietis varam ļoti daudz dot, ieguldīt otrā cilvēka jau tieši caur individuālām sarunām. Ja mēs tā mēģinātu atcerēties, kas mūsu katra dzīvē ir bijis tas, kas visvairāk ir izmainījis, uzvedis uz pareizā ceļa, ļāvis pieaugt mūsu kristīgajā dzīvē, attiecībās ar Dievu, ļoti bieži tās ir bijušas sarunas ar cilvēkiem. Un bieži vien nevis vienkārši tādas plašas, virspusējas, skaļas, bet personīgas kā mēs sakām, viens pret viens, jeb zem četrām acīm kādreiz sarunas, kurās mēs esam varbūt varējuši iedziļināties ļoti dziļi un izrunāt kādas lietas, kuras ar kuru katru mēs tā gluži nebūtu gatavi nemaz runāt. Un tieši šī dziļuma dēļ Dievs caur šo sarunu ir varējis ļoti daudz darīt. Ir varējis ļoti daudz ienest mūsu dzīvēs no savas gaismas, vadīt pa savu ceļu. Un lai arī primāri mēs varam teikt, ka dvēselkopšana attiecas uz mācītāju kalpošanu, Taču, ja mēs runājam par dvēseli kopšanas pašiem pamatiem, par tām būtiskajām lietām, kurās mēs visi dzīvojam, tad mēs ļoti ātri varam manīt, ka mēs katrs kristietis esam aicināti būt par cilvēkiem, kurus Dievs kā instrumentu savā rokā var lietot personīgās sarunās, individuālās sarunās. Un tā ir svētība, ja tajā brīdī, kad kāds cilvēks grib ar mums uzsākt kādu dziļāku sarunu, par kādam viņam interesējošām, būtiskām, varbūt sāpes nodarošām lietām vai jautājumiem, ka mēs esam tam gatavi, ka mēs esam gatavi kalpot arī šādā veidā. Vēl vairāk, ka mēs esam gatavi arī aprunāties ar cilvēkiem, būt viņiem līdzās, būt noderīgi viņiem un ļaut Dievam caur sevi uz viņiem runāt situācijās, kad viņi paši varbūt to pat nejautā, bet kad mēs savu palīdzību varam piedāvāt. Un ir labi, ja mēs to neredzam kā tādu ļoti profesionālu lietu, ko dara ārsts vai psihoterapeits vai mācītājs, bet ka mēs redzam, ka mēs katrs kristietis savās ikdienas sarunās, situācijās varam būt dvēseli kopēji. Varam būt tie, kas palīdz kādam viņa dvēseli uzvest uz ceļa, tai dot kādu risinājumu un atbildi. Ka mēs varam būt tie, caur kuriem Dievs to var darīt. Tāpēc būtiski ir jautājumi par to, ko darīt, ko nedarīt, kā attiekties, no kā uzmanīties, tajās individuālajās sarunās, kuras mums mūsu dzīvēs šad un tad Dievs noliek mūsu priekšā. Un, lai par šīm lietām runātu tā nopietnāk un dziļāk, mēs esam aicinājuši uz sarunu prāvestu viesturu Piro, kurš arī nu pat ir beidzis lasīt lekcijas Grigors skolā tieši šajā priekšmetā dvēseli kopšana. Lūdzu pastāstiet, kas ir dvēseli kopšana un ko tā sevi ietver. Dvēseļkopšana ir palīdzēšana cilvēkam sakārtot attiecības ar sevi un ar Dievu un palīdzību visās viņa vajadzībās. Dvēseļkopšana ir darbs, ko Dievs pie cilvēka grib izdarīt, un mūsu dvēseļkopēja kalpošana sākas ar sarunu ar cilvēku. Mēs šodien runājam tieši par sarunām. Evangelijā ir ļoti skaidri parādīts, kā Kristus kalpo dvēseļkopšanā. Tas ir vispirms viņš palīdz cilvēkam viņa vajadzībās, Tas, ja cilvēki ir izsalkuši, kas pie viņiem ir atnākuši, viņi tiek paēdināti. Ja cilvēks ir slims, viņš tiek dziedināts, ja cilvēkam ir atkarības, viņš no viņām tiek atbrīvots, ja cilvēkam apsēstības ļaunie gari tiek izdzīti, un eh, pēc tam cilvēks saņem jau šī darbība, ir pasludinājums. Tātad pirmā lieta, kas ir, mums ir jāredz un jākalpo ar Dievu spēku cilvēkam viņa vajadzībās. Un tādēļ dvēseli kopšana nav saruna, kurā viens cilvēks cenšas saprast, ko mēs viņam sakam, un viņš visbiežāk neko tā arī nesaprot, jo tiek runāts par tādām lietām kā pestīšana, par ko viņš kaut ko ir dzirdējis pa ausu galam, vai tiek pieminēts kāds jēzus, ko viņš, protams, zina, par ko viņš ir dzirdējis, vai baznīca, vai draudz, bet tās visas lietas viņam ir tāda Antarktīda, un, un viņam diezgan grūti to visu ir uztvert. Un tādēļ dvēseli kopējam pirmkārt ir jābūt orientētam uz otra cilvēka vajadzībām. Tas ir otra cilvēka mērķi, jo kļūda ir uzskatīt, ka vispirms man ir jārunā par Maniem mērķiem, man mērķi ļoti vienkārši cilvēki evanģelizēt. Šī evanģelizācija notiek caur šo kalpošanu, un e, dvēseli kopšana nozīmē atrašanos tajā vidē, kurā Dievs man ir ielicis, nevis es organizēju savu vidi. Jo misionārs ir tas, kurš ieiet tāpat kā Kristus jebkurā namā. Vai tas ir ceļš, vai tas ir levijs, vai tie ir kādi citi cilvēki, kur dzīvo sabiedrībā, jeb kristietībā, pilnīgi nepieņemama dzīve un dzīvesveida, ka mēs ar viņiem esam kopā. Mēs esam viņa esamībā, mēs ienākam viņa esamībā. Un ne tādēļ, lai mēs kļūtu viņam līdzīgi, jeb lai izliktos, ka viss ir kārtībā, bet lai mēs nestu pestījošo vēstu, ka Dievs tevi ir aicinājis, ka Dievs ienāk tad tajā esamībā, kurā tu esi gatavs sev Dievam atvērt. Tā ir dvēseles kopšana, kad dvēsele tiek atvērta dievam, bet to cilvēks tikai pats var personīgi izdarīt. Mēs varam apliecināt to, ka Dievs tevi nenosod, ka Dievs tevi nenotiesā, kamēr tu esi šajā pasaulē, bet Dievs gaida, lai tu savu dvēseli viņam atvērtu. Un tajā brīdī, kad tas ir noticis, cilvēks pats nāk pie Dieva, viņš nāk pie atziņas, jo svētais gars uzrunā šo cilvēku. Un tad cilvēks top uzveikts nevis ar mūsu spožo argumentāciju vai mūsu neatvairāmiem pasludinājumiem, bet gan ar Dieva svētā gara pieskārienu. Un tad visas tās pārējās lietas jau nāk līdz cilvēks, nāk pie grēknožēlas, cilvēks ir gatavs mainīt savu dzīvesveidu, un tas viss notiek ar nepārtrauktu Dieva aprūpu un palīdzību pie cilvēka un mēs esam tie, kas esam aicināti šo Dieva esamību konkrēti katra cilvēka dzīvē atklāt un cilvēkam palīdzēt. Par to mēs runājam. Tā ir dvēseli kopšana. Vismaz tā es viņu saprotu, jo cilvēkam viņa neveiklība un viņa nērtās situācijas ir vairāk kā pietiekoši. Bieži cilvēki jūtās kā kāzās kānā, par ko stāsta Jāņa Evanģelija otrā nodaļa, kad viss jau notiek tikai vīna nav. Un tad, lūk, Kristus atrisina šo situāciju ļoti vienkārši ūdeni pārvēršot vīnā. Jebkurš cilvēks bez dieva pieskara ir šis ūdens, vai ne viņš jau dzīvo ūdeņainu dzīvesveidu. Tas nozīmē, ka nav jau slikti, vispār iztikt jau var. Bet nekad nebūs vīns, nekad nebūs īsts dzīves prieks, nekad nebūs dzīvē garša, jo to piedod Dievs tikai. Jo cilvēks ir aicināts būt vienotam ar Dievu. Cilvēks jau ir no Dieva radīts, un bez Dieva viņš ir nelaimīgs. Viņš maz nevar būt principiāli laimīgs, ja viņš ir Dieva tālumā. Un tādēļ dvēseles kopšana sāk atgriezties pie tā, kas tavās krūtīs, jeb tavā esamībā dvēseli vispār ielicis un radīs, kā alkas pēc dzīvā svētā Dieva. Un viss problēma ir tā, ka cilvēks mēģina savu dvēseli ar kaut ko piepildīt. Ja tas nav Dievs, tad tas ir viss tās drazas, ko mēs redzam sev visapkārt. Un cilvēku bāra par to, ka viņš ar drazām ir pilns, ir bezjēdzīgi. Viņam no viņām ir jāatbrīvojas. Un viņš no viņām var atbrīvoties tikai tad, ja viņam palīdz to izdarīt, ja viņam dod cits orientācijas orientieris, ja viņš tiek pievērsts dievam, ne vairāk tikai esamībai šajā pasaulē vai visām lietām, ko pasauli viņam var piedot, jeb iedot. Tādēļ dvēseli kopēji pirmā stāja ir iemācīties klausīties uz otru cilvēku, jo jebkurš cilvēks jums savas grūtības, problēmas, savas atkarības izstāstīs pats. Un klausoties, lūk Dievu par to, lai šo cilvēku pareizi saprast, jo pasauli pilna ar pārpratumiem, un man nekādā gadījumā nedrīkst piemist skolmeistars stāja, ka es no dažiem cilvēku teikumiem jau uzreiz konstatēju, tūlīt var viņu pārtraukt un dot savus padomus, un, un es jau visu saprotu un zinu tagad, kā tas ir. Nē, tu neko nezini. Tev vienkārši jāklusē un jāklausās. Un uh, dvēseli kopējs drīkst sāk runāt tad, kad viņa cilvēks, viņa kopjamais ir beidzis runāt. Mums nav tiesības viņus pārtraukt vai izdarīt kaut kāds tālajošs secinājums. Mēs varam mācīties un konstatēt, kāds ir cilvēks. Un Dievs ar savu garu mums to arī atklāja, bet mums nevienmēr tas ir jādara otram cilvēkam zināms, ka es redzu to, kas ir viņā, ka es redzu viņa problēmas vai grūtības, bet mums cilvēkam ir ļoti smalkjūtīgi jāpalīdz. Tā lieta, kas dažreiz pietrūkst dvēseli kopējiem un kas pietrūkst kristiešiem, ir smalkjūtība pret otru cilvēku esamību, pret viņa uzskatiem, pret viņu dzīvesveidu, pret viņu ieradumiem, pret viņu domāšanu, mēs mēģinām uztiept savu pareizību. Un tā ir viena no lielām kļūdām, ko Kristus nekad nedarīja. Lai cilvēki iegūtu, viņš ienāca viņa esamībā. Pirmkārt, viņš iemiesojās mūsu miesā, viņš ienāca mūsu pasaulē, un tad viņš iegāja visos namos, kur viņu aicina. Viss saķēla Levija un vispārējā. Tā publika, kas mums liekas tāda, nu, nu piedodiet, nu kas tie pa cilvēkiem, nu kā tā drīkst, nu kā tā var dzīvot šajā pasaulē, kuras mēs apsūdzam. Jums tāda saķēja un tāda Levija braukā garām dārgās mašīnās un džīpos un dzīvo savā luksuriozajā, mums bieži vien apskaužamajā dzīvesveidā. Īstenībā tie ir cilvēki, pie kuriem ir nepieciešama evaņģēlīja pasludināšana pavisam skaidrā veidā ieejot pie viņiem, vai ne? Liecinot viņiem par to, nenosodot viņus, nemēģinot viņus acumirklī pāraudzināt, vai ne, un nonievāt visu to, kas viņu uzskatā ir vērtīgs šajā pasaulē. Tā ir viņa uzskatā ir maldīgā domāšana, un mēs tam esam izgājuši cauri, tad viena Totāla kļūda pasaulē, kas tiek pieļauta, ir uzskatīt, ka man domāšana ir vienīgā pareizā, un cik cilvēku domāšana vai viņa uztver vai viņa izpausme pasaulē ir aplama un nepareiza, man jāpārveido viņa pēc savu ģimju līdzības. Tā ir neveiksme. Un tā vienmēr būs neveiksme. Jo ja cilvēkam ir jāpārtop dievu, ne manā līdzībā. Un to, ko dievs izdara pie cilvēka, tas ir ļoti lēnām, un ļoti smalkjūtīgi un pamazām. Tas nenotiek acu mirklī. Tas nenotiek ar vienu lielu evanģelizāciju, kurā pēkšņi viss kā nopļaut gar zemi, vai ne? Un tagad, lūk, mēs izsūdzam savus grēkus. Tas notiek pakāpeniski. Jo visas lielās atmodas un evanģelizācijas ir beigušās ar to, ka viena daļa cilvēka arī patiešām atgriežas pie dieva, bet viena liela daļa arī atkrīt atpakaļ savā vecajā cilvēka. Tas notiek pakāpeniski arī. Un nekas nav īstenībā daudz mainījies. Kādēļ? Tādēļ, ka cilvēkam ir jābūt turpinājumam, un cilvēkam ienākot draudzēs, ja baznīcā ir jājūtās pieņemtam un vajadzīgam ka viņš ir atnācis draudz ne tādēļ vien, lai viņš ziedot vai lai kādu darbu darītu, bet ka viņš ir vajadzīgs cilvēks, ka viņš ir dievam nepieciešams cilvēks, ka viņš pirmkārt ir atnācis pie brāļiem, māsām, kas viņu saprot un kas viņu pieņem, kas netaisās viņu nosodīt vai ar viņu kopā, teiksim, moralizēt. Un šī ieiešana otra cilvēka esamībā, viņa doma pasaulē, viņa dzīvesveidā ir eksāmens mums visiem. Tas ir grūts eksāmens, bet bez tā mēs neko neizdarīsim pasaulē, mēs neko nevarēsim mantot. Kas varētu mums palīdzēt pieņemt otru cilvēku tāds, kāds viņš ir? Pirmā lieta - mēģināt saprast, kādēļ viņu rīcība ir tāda un kādēļ viņa uzskata ir tāda, kāda viņa ir. Jo cilvēks nāk pasaulē ar visu to bagāžu, kas ir viņam no iepriekšējām paudzēm, ar savu kultūras un ar savu ģimenes mantojumu, kas vispirms ir garīgs mantojums, viņa izturēšanās, viņa valoda, viņa apģērbs, viņa stāja. Tas viss ir mantojums, kas man jācenšas saprast, kādēļ viņš ir tāds. Kādēļ viņš tāds ir un kādēļ viņš nav tāds, kā es varbūt sagaidu jo viņam ir ļoti noteikta dzīves pozīcija. Man jācenšas to saprast. Ir. Un, ja es to esmu sapratis, es pēkšņi aptveru, kādēļ cilvēks tā izturās pret mani, kādēļ viņam ir savs spriedums par kristietību, kādēļ viņam ir savs secinājums par ticību, vai arī kādēļ viņam ir savs dievu priekšstats. Visbiežāk šis priekšstats var būt pilnīgi aplams, bet es toties sāku saprast, kāpēc viņš tāds ir. Un es nemēģinu ar intelektuāliem argumentiem to visu sadragāt. Ziniet, tādā tankis stilā. Tas otrs cilvēks ir aplams, un es tagad apiešaudu, ņemu uz graudu vienu argumentu, tad nākošo, tad nākošo. Visu visi viņu aplamot dzīvesveidu, es visu to sašauju drupās un visu tur liesmo un deg. Nu, un tad, nu, kāds rezultāts tam? Cilvēks visu to mēģinās atjaunot. Man ir nevis jāmēģina kaut kas iznīcināt šī otra cilvēka nepareizībā, kā es uzskatu, bet man ir jāmēģina viņu saprast, kādēļ viņš tādā stāvoklī ir nonācis, un tur ir vajadzīga dziedināšana, kas nav viens dienas darbs. Kad cilvēks bieži vien nes sevī ļoti dziļus zemapziņā ierakstītus emocionālus, garīgus seksuāls un citu veidu ievainojums. Viņam ir pakāpeniski jātop no tā visdziedinātam. Un tas vēlreiz ir, tas ir Dieva darbs, un tas notiek pakāpeniski. Un ne es to redzu, Dievs to redz, bet Dievs man grib lietot. Es nedrīkst būt mazdūšīgs un atmest istam no rokas. Neesmu tik liels speciālists, vai arī tieši otrādi būt pārdrošs, kas acu mirklī uzreiz zinās visu, kas ir jādara. Pirmais jāļauj Dievam darboties pie cilvēka un tam cilvēkam ir jājūtas saprastam no manis, ieinteresētam viņa situācijā, viņa grūtībās, ieinteresētam, nevis nosodošam, moralizējošam, vai acu mirklī, tā sakot, jau tādam, kas pielīmē katram cilvēkam jau etiķeti, viņš ir tāds un tāds. Kas ir mūsdienu cilvēkam viena no lielākajām grūtībām attiecībās ar dievu un cilvēkiem? Tā ir izolācija, jeb sajūtu, ka es nevienam īstenībā neesmu vajadzīgs. Ne cilvēkam, un tad cilvēks izdara nākošais secinājumu arī dievam droši vien nē. Jo vēlna taktika, jeb sātana taktika ir vienmēr viena un tā pati izolēt cilvēku. Vienam no otra, teiksim, grēks izolē cilvēku no dieva, un arī vienam no otra pamazām palikt tādā izolācijā. Un mūsu sabiedrībai ļoti raksturīgi, tāpat kā arī rietumos, ir depresija, depresīvā sajūta. Nevienam nevajadzīgais cilvēks. Šī izolācija ir tiešas sekas cilvēka dievu tālumam. Mēs ar to varam cīnīties tikai vienā veidā, ka cilvēkam ir nepieciešama sadraudzība ar citiem cilvēkiem, ar kristīgo draugu un ar dievu un tā iznīcina šo nevajadzības, jeb izolācijas sajūtu, ka es īstenībā nevienam neinteresēju ka mana dzīve ir tik nenozīmīga, ka viss pārējā pasaule paiet garām, un, un es varētu arī pazust rīt, un neviens to pat neievērot. Tam visam ir jātiek pāri ar šo sadraudzību skopšanu, tādēļ ir baznīca un draugs, tādēļ Kristus to ir radījis. Vienīgā iespēja atbrīvoties no visam šīm depresīvajām sajūtām ir sevis šķīstīšana no grēka caur grēku nožēlu, caur absolūciju, jeb grēku piedošanu un caur sadraudzību ar Dievu un ar cilvēkiem. Tad tas acu mirklī zūd. Tas varbūt nenotiek arī uzreiz ļoti strauji, bet var notikt arī visai strauji. Ar vienu spēcīgu atgriešanos pie Dieva, ar spēcīgu tādu svētā gara plūsmu uz cilvēku. Bet eh, šī izolācija ir pārvarama tikai un vienīgi kopībā ar Dievu un ar cilvēkiem. Tātad, ja cilvēks ir depresīvs, es varu pateikt vienu, mēs varam konstatēt, kādēļ viņš ir depresīvs, bet atgriezties pie Dieva viņš var tikai tad, ja viņš nāk baznīcā un draudzē. Lūksim Dievu, varenais mūžīgais Dievs! Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis cilvēkus, kas ir bijuši gatavi savā laikā ieguldīt laiku mūsos un runāt ar mums par tām lietām, kas mums neskaidrs un sāpīgas, bieži vien izmisuma uzzinošas ir bijušas. Mēs pateicamies Tev par tiem cilvēkiem, kurus Tu tagad dod mūsu dzīvēs, ka mēs varam ar viņiem izrunāt šīs lietas un ka caur viņiem Tu, kungs, pats kā caur savu muti, caur viņiem var uz mums runāt. Mēs Tev lūdzam, ka Tu svētī šīs attiecības – Un mēs lūdzam Tev, Kungs, arī šajā dienā īpaši par to, ka Tu svētī mūs, ka mēs spējam arī būt instrumenti Tavā rokā, lai kādiem citiem cilvēkiem caur mums Tu varētu savu palīdzību atnest. Lai caur kādām personīgām sarunām, kādiem situācijām, kurās kāds lūdz mūsu padomu vai vienkārši vēlas izrunāties, ka mēs spējam palīdzēt Tavā spēkā, ka Tu mūs vari lietot caur to, un ka tiešām Tu pats vari savu darbu šīs zemes darīt, cilvēkus vest pie sevis, turēt ciešāk pie sevis un vadīt pa savu ceļu, un ka arī mūsu šajā visā darbā tu vari lietot. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen. Tava dzīvība ir mana banga pret krastu. It kā parasta lieta, taču tik neparasta nākdams tik ilgi un tālu, nu esi pienācis klāt. Dzēja ir valoda, kurā visu var sarunāt. Oh, oh. bijušais un arī turpmākais starp mums. Būs ne mazāk, ne vairāk kā noslēpums. Varbūt pirms tevis tā bija mana iegriba vai griba. Taču tā var iemiesoties vien dieva mīlestībā. Oh, oh, oh. Oh, oh. Klausies, nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie. Klausies, nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie. Un kad manis vairs nebūs vien pantulē, veri plīvos, tad zini, tavs tēvs tomēr vēl kaut kur dzīvos. Un kad manis vairs nebūs vien pantulē, veri plīvos, tad zini, tavs tēvs tomēr vēl kaut kur dzīvos. Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā rādio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.